दफ़ छोड़ बिराव थी लाचा टे बेद छोड़ को काई भेण थी लाचा टे नव वीर धरती त नारो दी मेरे आधार टुरे बेद कई वीर दिलाश तू बैरी को कोई जिड़ी नाले उठावे ना, देना लाश गरे बोले वतन यो तू अन रोंदे पर दादार टुरे बेदफन दे छोल पिरावा को काई बैन थी लाचा टुरे